bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Biz Qur'oni Karimdan bir oyatni o'zaro dars qilmoqchi edik. Albatta bu dars ko'p eshitilingan, ko'p o'qilingan bo'lsa-da, eslatishlik mu'minlar uchun foyda qilganligi uchun va xosatan biz o'rganmoqchi bo'lgan darsda ma'lum bir mavzular bor. Bu mavzuni ummat afsuslar bo'lsinki unutib qo'ygan e, va xosatan Yahud va Nasoroni oyog'ini ostayotgan bu ummat, xorlanib yotgan ummat Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga to'la to'kis amal qilmaganligi uchun alloh subhanahu va taolo bu ummatga mana bu xorlikni hukm qilgan allohdan so'raymizki bu ummatga alloh subhanahu va taolo izzatini qaytarib bersin qur'oni karimdan bir oyatni o'rganmoqchimiz alloh subhanahu va taolodan so'raymizki mana bu oyatlarni haqiqatlarni bizlarga bildirsin va unga amal qilishlikni nasib etsin Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Alloh subhanahu va taolo Niso surasini 102-oyatida marhamat qiladiki: "Va iza kunta fihim fa aqmamta lahumus salata faltaqum faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wa liya'khudhu وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم عن أسلحتكم أو وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا الله سبحانه وتعالى Niso surasini aytib o'tdik 102-oyatda marhamat qiladiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitoban Ey Muhammad alayhisalom, vaqtiki siz mu'minlarga, ya'ni jang maydonida kofirlar bilan urushayotgan mu'minlarga imomlik qilib namoz o'qib berayotgan vaqtingizda ana shu jang qilayotgan mujohidlarni bir toifasi siz bilan birga namozni o'qisin va namoz o'qiyotgan mana shu mu'minlar aslahalarini, ya'ni jang asboblarini o'zlari bilan birga olsinlar. Ya'ni ana shu siz bilan birga sizga iqto qilib namoz o'qiyotgan kishilarni qurol asboblari, ya'ni jang asboblari o'zlari bilan birga bo'lsin. Ya'ni hattoki sajda qilyotgan vaqtlarda ham qurollari o'zlari bilan bo'lsin. E, va boshqa bir toifa esa <clears throat> nima bo'lsin? Mu'minlarning orqasida tursin. Ya'ni mana bu namozdan murod Rasululloh sollallohu alayhi vasallam imomlik qiladigan namozdan murod bu yerda salatul xof deb tafsir bo'lgan ekan. Ya'ni ma'lum bo'lgandek bizlarga jang maydonlarida, ya'ni jang shunchalar shiddatli bo'lgan o'rinlarda ham Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni jamoat bo'lib namoz o'qishlikka ta'lim berdi va mana bu ta'limot ana shu jang qilyotgan mu'minlarning bir qismlari ana shu imom bilan birga, ya'ni imomlikka o'tgan imom bilan ikki rakat namozni bir rakatini birga o'qishligini, boshqalari esa orqada to'xtab ularni himoya qilib turishliklarini jang bo'layotgan vaqtida Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ana bu orqada turgan kishilar mana bu avvalgi bir guruh namozini, bir rakat namozini o'qib bo'lgandan keyin boshqalari, ya'ni namoz o'qimagan kishilar siz bilan Muhammad alayhisalom namozni qolganini birga o'qisinlar. va bular o'zlarini ehtiyotkorlik choralarini ko'rib qo'ysinlar va qurollarini ham o'zlari bilan birga olsinlar deb Alloh subhanahu va taolo ta'lim berdi. Alloh taolo buyurdiki, ya'ni ular ehtiyotkorlik choralarini, ya'ni mana bu namozga berilib ketib, ya'ni mana bu namoz o'qiyotgan jamoatni xavfsizligi nima qolmasin, xatarda qolmasin. va qurollari ham o'zlari bilan birga bo'lsin deb Alloh subhanahu va taolo ta'lim berdi. Va Alloh subhanahu va taolo kofirlarni nayranglarini, hiylalarini va orzularini Alloh taolo marhamat qilib, oyatning davomida marhamat qiladiki, kofir bo'lgan kimsalar sizlarni qurollaringizdan va jang asboblaringizdan g'aflatda qolishligingizni do'st tutadilar dedi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni sizlar mana shu qurollaringizdan g'aflatda qoladigan bo'lsangiz, beparvo bo'ladigan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo mana shu sizlarda topiladigan suslik tabiatini kofirlar juda ham yaxshi ko'radi. va sizlarga birdaniga hujum qilib, sizlarni hammangizni yo qatl qilib yoki asir qilib olishlikni ular juda ham sevib, juda ham qalblaridan nima qilishadi, orzu qilishadi Alloh subhanahu va taolo kofirlarni mu'minlarga bo'lgan orzularini, maqsadlarini bayon qiladi. Shuning uchun ham hattoki namozda turgan vaqtida mu'minlarni Alloh subhanahu va taolo jang asboblari o'zlari bilan birga bo'lishlikka ta'lim beradi. Oyatning davomida esa Alloh subhanahu va taolo aytadiki, qaysi bir kishilarga qurol aslahalarini o'zlaridan uzoqroq qo'yishlikka ijozat beradi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, agar sizlarga yomg'ir yog'ishligi bilan bir azor bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ko'tarib borgan qurolingiz bilan namoz o'qishligingiz sizga qiyin bo'ladigan bo'lsa, yomg'ir yoqqanligi sababligidan yoki kasallangan bo'lsangiz, ya'ni qurolni ko'tarishlikka qodir bo'lmaydigan bo'lsangiz, qurollaringizni o'zingizdan uzoqroqqa qo'yib qo'yishlik gunoh emas dedi Alloh subhanahu va taolo. Agar yomg'ir ustingizdan yog'ib, qurol bilan namoz o'qishlik sizlarga nima bo'lsa, og'irlik qiladigan bo'lsa yoki kasalsiz qurolni ko'tara olmaysiz, qo'lingizdagi qilichingizni, nayzangizni ko'tara olmaysiz, shu holatda Alloh subhanahu va taolo qurolni o'zidan uzoqroq qo'yishlikni gunoh emas dedi Alloh subhanahu va taolo. Va aytadiki: "Va xudu hidrakum" ehtiyotkorlik chorangizni ko'rib qo'yinglar. Dushmanlardan keladigan xatardan o'zingizlarga nima qilinglar? Hushyorlikni saqlanglar deb Alloh subhanahu va taolo amr qildi. Va Alloh subhanahu va taolo kofirlar uchun xorlovchi azobni tayyorlab qo'yganligini xabarini berdi. Mana bu oyat karimadan bitta oyat, va lekin ummat uchun bugungi kunda xosatan biz sizlar uchun juda katta bir ta'limot turibdi. Bu oyat bilan Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni jang asboblariga juda ham e'tibor berishlarini, hattoki namoz holatlarida, sajda holatlarida ham qurol ular bilan birga bo'lishini Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Ya'ni bu mijozi ixtiyoriy xohlasa qilib, xohlasa qilmaydigan amal emas ekan. Alloh subhanahu va taolo Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Val ya'khudhu aslihatahum." Ya'ni buyruq bu. Alloh taolo amr qilyapti, qurol ular bilan birga bo'lsin. Siz bilan namoz o'qishayotgan vaqtida mu'minlarning qurollari o'zlari bilan birga bo'lsin, deyapti. Alloh subhanahu va taolo birinchi biz mana bu oyatdan oladigan dars shuki, birinchi Alloh subhanahu va taolo jang o'rinlarida ham jang shiddatli bo'layotgan vaqtida ham namoz jam, namozni jamoat bilan o'qishlikni tark ta'limotini berdi. Aytib o'tilgandek, salatul xof, ya'ni jang qattiq bo'lgan vaqtida o'qiladigan namoz shundan iborat ekanki, 2 rakat namoz o'qilingan vaqtida mujohidlarning bir toifasi imomga qo'shilib namozni bir rakatini o'qib, salom bermasdan bir rakatni tugatgandan keyin namozdan chiqib orqaga borib, u o'qimagan kishilar ularni o'rniga kelib namozni mukammal o'qigandan keyin mana bu payrada turgan yoki jang qilib turgan mujohidlar nima qolgan bir rakatni o'zlari kelgan joydan davom ettirishliklari salotul xofni fiqhidan ekan. Ya'ni mana bu birinchi namozni aytib o'tdik, jamoat bilan o'qishlikka e'tibor berishlik. Har qanday og'ir holatda Ya'ni mu'minning hayotida eng og'ir holat bu nima bo'ladi? Ana shu jang maydonidagi jang holatida. Mana shu holatda ham namozni jamoat bilan o'qishlik birinchi ta'limot, ikkinchi namoz o'qiyotgan kishilarni aslahalarini, qurol asboblarini, jang jihozlarini o'zlaridan uzoq qo'ymaslik, balki o'zlari bilan birga bo'lishligi. Ruku holatlarida, sajda holatlarida har holatda qurol ular bilan birga bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo ta'lim berdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo kofirlarni mu'minlarga nisbatan orzularini mu'minlarga nisbatan ularni kirdikor makr hiylalarini Alloh taolo xabarini berdiki, vadda, ya'ni muhabbatni eng oliysi Ya'ni kafirler kofirlar yaxshi ko'rishadiki, sizlarni g'aflat holatda ushlab olishlikni yoki g'aflat holatda sizlarni qatl qilishlikni ular nima qilishadi? Qattiq orzu qilishadi Kattık Qattiq yaxshi ko'rishadi Afsus Afsuski, mana bu oyatlar bugun ummatdan nima qilgan kotarilingen. Kofirlar shuning uchun ham qaysi bir ummat yashayotgan diyarge hujum qilishdan oldin bu diyordagi qurol aslahalarni yig'ishtirib olib, qurollarni mu'minlarning qo'lidan olib qo'yib, keyin u millatlarga nima qarshi hujum jang qilganligini biz tarixdan ham bilamiz, ko'rib ham turibmiz. Kofirlar aytadiki, biz dunyoni qurolsizlantiramiz deydi. Vaholanki o'zida har kuni yangi-yangi qurollar ishlab chiqaradi. Ummatni qo'lidan qurolni olib qo'ydi, chunki ummat Robbisini buyrug'iga emas, balki kofirlarni talabiga ijobat qildi, kofirlarni planiga muvofiq amal qildi, oqibatda mana shu eng zalil hayot bu ummatni boshida bugun ham nima qilyapti, davom etyapti. Mana bu ikkinchi nima? Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, kofirlar sizlarni g'aflatda oladi. Ya'ni sizlar g'afil qolasizlar, qurol sizlar bilan birga bo'lmaydi. Sizlarni qurolsizlantirib, yo ixtiyoriy ravishda yoki majburiy ravishda sizlarni qurolsizlantiradi kofirlar. Ixtiyoriy ravishda ummatga qurol ko'tarishlik nima bo'lib qoladi? Or bo'lib qoladi, uyat bo'lib qoladi. Qurol ko'targan odam jang asboblarini uyda saqlagan kishi nima bo'lib qoladi ummat uchun? Mana bugun ko'rib turibmizki, ummat qurol ko'tarsa nima bo'ladi? Eng yomon insonga aylanadi. Musulmonlarni bugun 1 milliard qancha ham musulmon bo'lsa, 99% qo'lda qurol yo'q. Chunki yo buni ixtiyoriy ravishda yoki kofirlar tomonidan majburiy ravishda nima qilingan qurolsizlantirilgan. Hattoki shunday aqidalar ummatning ichida paydo bo'lganki, qaysi bir uyda agar jang asbobi bo'ladigan bo'lsa, ana shu uyda namoz qabul bo'lmaydi degan e'tiqod paydo bo'lgan. Agar jang asboblaridan birortasi yo qilich, yo kamon yoki nayza yoki hozirgi zamonaviy qurollar Kalashnikov, to'fancha yoki boshqa bir qurol qaysi bir xonadonda bo'lsa, ana shu xonadonda namoz o'qib bo'lmaydi degan fosid aqida paydo bo'ladi. Vaholanki bu Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i edi bu. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni qandayki namozni farz qilgan bo'lsa, namoz o'qiyotgan vaqtlarda qurollari o'zlari bilan birga bo'lsin deyapti. Lekin kofirlar o'zlarini maqsadlariga yetdi. Mu'minlar nima qildi? Mana bu qurol aslahalardan, jang asboblaridan g'aflatda qoldi. Bugun taraqqi etgan qurollarni kimlar ishlab chiqaryapti? Bugungi yangi-yangi zamonaviy uchoqlarni, zamonaviy tank to'plarni, atom bombalarini kimlar ishlab chiqaryapti? Kofirlar ishlab chiqaryapti. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga qandayki namozni, ro'zani, zakot, hajni farz qilgan bo'lsa, qurol aslahaga shunday e'tibor berishlikka Alloh taolo buyurgan edi. Lekin afsuslar bo'lsinki, ming afsuslar bo'lsinki, ummat Robbisiga bandalik emas, balki kufrni talabiga muvofiq nima qilyapti? Ishlayapti. Talabiga muvofiq hayot kechiryapti. Shuning uchun kofirlar xohlaganini diyorini bosib olyapti. xohlaganini o'ziga qul qilyapti. Xohlaganini turli-turli qiyroq markazlarga olib borib azoblayapti. Nimaga? Robbisiga bo'lgan bu itoatsizligini jazosi shu bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu ummatga ikki holatda quroldan uzoqroq turishlikka ijozat bergan edi. Birinchisi yomg'ir yog'sa, ochiqlik maydonda turgan mujohidlar yoki mu'minlar qurollaridan qurollari bilan namoz o'qishlik yoki qurollarini ko'tarib yurishlikdan o'zlarini tiyishliklari yoki uzoqroq turishliklari ya'ni bu degani umuman tashlab yuborish emas. Balki mana shu ibodat qilishliklari uchun yomg'ir yoqqanligi sababligidan qurol xalaqit beradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo la cunaha dedi. Ya'ni bu degani Alloh subhanahu va taolo buni yo'l qilib bermadi. Kasal kishi yoki yomg'ir yoqqandagina quroldan uzoqroq turishlikka Allah Teala. ya'ni qurollarini qo'yib qo'yishlikka bir joyga. U ham dushmanning qo'liga emas. O'zlari yashaydigan yo qarorgohlarida, yo uylarida qurollarini qo'yib qo'yishlikka ijozat berdi Alloh subhanahu va taolo ikki holatda. Qolgan hamma holatda ummat qurolini o'zi bilan olib yurishlik kerak. Bu Robbisiga bo'lgan bandaligini isboti bu. Agar u o'zini mu'min desa, Allohning buyrug'ini bajaraman desa, mana shu ikki holatdan tashqari holatda u qurolini qo'yib qo'yishlikka haqqi yo'q. Doim qurolni o'zi bilan birga bo'lish kerak. Bu aytib o'tdik, mijoziy masala emas bu. Va Alloh taolo aytayaptiki, ana shu ikki holatda Gunoh emas mu'minlar Qur'onlarni qo'yib qo'yishsa, lekin xudu hidrakum deyapti Alloh taolo. Ya'ni kasal ekanman, yomg'ir yog'ayotgan ekan, endi menga dushman hujum qilmaydi deb g'aflatda qolmanglar, ehtiyot bo'linglar deyapti Alloh taolo. Ehtiyot bo'linglar, dushmanlaringlar sizlarga qarshi planni chizib tayyorlab qo'ygan. Xosatan mu'minlarni ko'rilyaptiki, bugungi kunda asosan ana shunday namoz ibodatlari yoki Ramazon oylardagi ibodatga berilib ketishliklari va Alloh taoloning yuqoridagi farz qilgan qurol asboblarni jangga tayyorlab, o'zlari bilan doim olib turishlikdan g'aflat qilganliklari uchun Alloh subhanahu va taoloni katta bir imtihoni bu ummatgaki Ramazon oyida bu ummatga hujum bo'ladi. namoz vaqtida, jamoat bilan namoz o'qiyotgan vaqtida kofirlar tomonidan nima bo'ladi? Mu'minlarga nisbatan kofirlar nima qiladi? Hujum qiladi. Ya'ni mana bu oyat aytib o'tdik, buyruq oyatlari bular. Alloh subhanahu va taolo qurollari o'zlari bilan birga bo'lsin deyapti. Bali ummat namoz o'qiydi. Bali ummat jamoatlarni tark qilmaydi. Bali ummat Alloh taoloni ko'pgina amrlariga itoat qiladi, lekin mana bunday muhim bo'lgan hayot va mamot bo'lgan ibodatni afsuski ummat unutib qo'ygan. Juda ko'p mujohidlar da ham mana bu xatolar sodir bo'ladi. O'zlarini qurollarga be'tiborliklar sababligidan oralarga yo biror bir josus dushman kirib oladi-da, bular haftalab ham qurolni bir bor qarab qo'ymaydi. Uni ignasi joyida turibdimi? u otadimi u bu narsalardan g'aflatda qoladida nima qiladi? Dushman hujum qiladigan vaqtida birorta qurollar ishlamay qolganligi juda ko'p sodir bo'lgan. Vaholanki qurolni asrashlik, qurolni doimiy ravishda nazorat qilishlik bu Alloh taoloni buyrug'i edi bu. Juda ko'p o'rinlarda, xosidan Tojikistonda bo'lgan jihodda bir voqea bo'lgan, 100dan ortiq yaxshi qurollangan, yaxshi ta'lim olgan mullavachchalar nima jangga kirishdan oldin oralardagi bitta josus hamma qurollarni ignasini olib qo'ygan. Bir kechada sodir bo'lgan. Ertasiga dushman ta tanklari bilan bostirib kelgan vaqtida nima qilgan? Bu qo'shinni aitken aytganki, dushman yaqinlashib kelaversin, biz yaqindan uramiz degan. Dushman rosa ham yaqinlashib kelgan vaqtda qo'mondan amr qilganki, uringlar degan vaqtida nima qilgan? Birorta qurol ishlamay qolgan. Na to'p, na roket, na piko, birorta qurol ishlamagan. Nimaga hammasini ignasini olib qo'ygan bo'lgan bitta josus. Oxir oqibatda qanchalari tanklarni tagida hech qanday bir kofirga bir o'q ota olmasdan shahid bo'lishgan, ko'pchiliklar asir tushgan. Bu 1993-yilda Havildara mintaqasida bo'lgan voqea. Chunki Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga itoatsizlikning oqibati shu bo'ladi. Umum ummatni holi shunaqa birodarlar. Umum ummat va hattoki ummatning ichidagi mujohidlar ham qurollarga beparvo. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'iga muvofiq qo'liga qurol olgan kishilar ular Allohga bo'lgan bandaliklarni isbotlashgan va Alloh subhanahu va taoloni buyrug'ini bajarishlik bilan mu'minlikni isbotlashgan. Shuning uchun ham birodarlar biz juda ham ko'p e'tibor berishimiz kerak. Ko'pchilik juda ham mana shu oyatlarga nima be'tibor. Hattoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hudaybiya sulhi kuni Makka mushriklari bilan ittifoq qilindiki, bu yil umra qilmaysizlar, kelgusi yili umra qilasizlar. Faqat sharti shuki, qurolsiz Makka ga kirasizlar deb nima qilishdi? Shartnoma tuzishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham mana bu shartnomaga rozi bo'ldilar. Kelgusi yili kelgusi yili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya sulhida 1400 kishi bilan borgan bo'lsalar, kelgusi yili 2000 kishi bilan Madinadan Makka tarafga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam harakat qildilar. harakatdan oldin hamma sahobalarga mukammal qurollanishlikni buyurdilar. Mukammal qurollaninglar olinglar dedilar. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu kelayotgan ekanlarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz ularga ahd bergandik, va'da bergandikki, kelgusi yil umraga qurolsiz kelamiz degandik. degan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, biz hozir ham ahdimizda turibmiz dedilar. Biz hozir ham ahdimizda turibmiz. Bali biz Umraga, Makkaga, Haramga qurol bilan kirmaymiz. Lekin mushriklar albatta xoin ular. Albatta ulardan xiyonat sodir bo'ladi. Shuning uchun boramiz, qurollarimizni Makkadan tashqariga qoldirib, keyin Makkaga kiramiz dedi. Va Makkaga yaqinlashgan vaqtlarda mushriklar xabar topdiki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zini va'dasiga xilof qurol bilan kelyapti deb nima qilishdi ular? Mana bu bu ahdni buzibdi, sulhni buzibdi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga odam yuborishdi. Siz va'da qilgandingiz, siz va'dangizga vafo qilguvchi zotsiz. Bu qanaqasiga bu qurollanib keldingiz degan vaqtida aytdilarki, biz albatta va'damizga vafo qilamiz, Makka ichiga qurol bilan kirmaymiz dedilar. Va 200 kishini Makkadan tashqarida 2000 qurolni qoldirib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umra niyatida nima qildilar? Makka ga kirib bordilar. Makka ga kirib bordilar. Makka ga kirib olib, umra 3 kun davom etib tugagandan keyin chiqyotgan vaqtida bu kishini qurollan qurollangan holatda kelganliklardan xabari bo'lmagan ahmaq toifalar Makka da qo'shin to'play boshlashdi. Aytishdiki, mana bu bilan ittifoqimiz tugadi. Mana umrasini tugatdi, endi biz bunga bir hujum qilamiz da nima qilamiz? Hammasini qatl qilamiz deydi. Bu xabar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib kelgan vaqtda aytdilarki, biz qurollanib kelganmiz. Agar jang qilmoqchi bo'lsalar, biz tayyormiz jangga dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hattoki umraga ham qurollari bilan borishdi. Va lekin afsuslar bo'lsinki, bugun ummat mana bu Alloh taolo farz qilgan qurollaringizni o'zingiz bilan mahkam tuting. Qur'on hattoki ibodat vaqtida siz bilan birga bo'lsin degan buyruqqa itoatsizlik qilib nima qildi? Kofirlarni oyog'ini ostida nomuslari toptalyapti. Falastindagi musulmonlarni qo'lidan Qur'onni olib qo'yib, uni qarshisiga nima? Yahudiylar butun Qur'onni ishlatadi. Tayyoralar, illi kuptarlar, tanklarni ishlatadi. Shom olami shunaqa. Shuning uchun agar quroliga kimda kim e'tibor berayotgan bo'lsa, kimda kim qurolni yaxshi tutayotgan bo'lsa, doim o'zi bilan qurolni saqlayotgan bo'lsa, bu kishi, bu mu'min o'zini Parvardigoriga bo'lgan itoatini isbotlabdi xolos. Kimda kim namozlarda quroliga e'tibor bermayotgan bo'lsa, kimda kim markazlarda mana shunda namoz vaqtlarida mana shu bir toifani payraga qo'yib namozlarga e'tibor, namozlardagi kishilarni himoyasini olmayotgan bo'lsa, u Robbisiga osiy bo'layotgan kishi. Shuning uchun Alloh taologa tavba qilamiz. Alloh taolaning buyruqlarini bajarmay qo'ygan bo'lsak, birodarlar, Allohga tavba qilib, hayotimizni yana qaytadan o'zga nima qilishimiz kerak, tartibga solishimiz kerak. Qur'onlarimizni har kuni bir necha bor, xuddi o'zimizning nomusimiz bu. Bu bizning hayot va mamotimiz bu. bu Alloh taolaning buyrug'i deb unga muomala qilishimiz kerak. Albatta nomusli kishi nima qiladi? Uzunun nomusini doim saqlaydi. Uzunun nomusini doim himoya qiladi. Shuning uchun hem guruhlarning qo'mondonlari hammalardan talabimiz shuki, Allohning yuqoridagi talablariga, buyruqlariga amal qilishsin. O'zlarini qo'l ostidagilarga qandayki namozni 5 va o'qishlikni eslatganlari singarin ularni haromdan tiyganlari singarin, ularni yaxshilikka buyurganlari singarin, qurol aslahalarga ham e'tibor berishliklarini Alloh subhanahu va taolodan tavfiqini so'raymiz va unga itoat qilishliklarni hammalardan talab qilamiz. Chunki Alloh subhanahu va taoloni mana bu buyruq aytib o'tdik, mijoziy ixtiyoriy narsa emas. Nafl ibodat emas bu. Bu vojib farz bu. Farz kimda kim? Yo'q, men xohlasam qurolimni o'zim bilan olib yuraman, xohlasam olib yurmayman desa, demak u Alloh taolaning buyrug'iga itoatsizlik qilgan osiy u. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, bizlarni va ummatni holini o'zgartirsin. Robbisiga to'la to'kis itoat qiladigan bandalardan qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala ahli kitablarini mazammat qigandi ki atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Sizlar Allohni ba'zi bir oyatlariga, ba'zi bir buyruqlariga itoat qilasizlarmi, ba'zi birlariga itoat qilmaysizlarmi? Ba'zilariga iymon keltirmaysizlarmi deb Alloh taolo mazammat qilgandi. Bugun ummat ham shunaqa bo'lib qoldi. Allah subhanahu wa ta'ala boshqa o'rinda ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffa Ey iman keltirgan mumiller, sizlar Allohning diniga to'la to'kis kiringlar deb Alloh tola buyurgan edi. Mukammal musulmon bo'linglar degan edi. Faqat namoz o'qinglar, faqat Qur'on o'qinglar, faqat roza tutinglar, faqat zakot va haj haj amallarini qilinglar, Qur'onga e'tiborsizlik qilinglar degan emas edi. Kofirlarning shiorini qarang. falan yurtta kimyoviy qurol bor, falan yurtta atom bombasi bor deydi. Ha o'zida hammasi bor. O'zida undan ham zo'rlari bor, superlari bor, lekin ummatni nima qilgan ko'zini bo'yab qo'ygan. Ummat bugun qurol ko'tarishlikka afsuslar bo'lsinki, hijolat chekadigan bo'lib qolgan. Kofirlar shunday buni quloqqa quygan, quygan, sizlarni diningiz vahshiylik dini, sizlarni diningiz qilichchi zo'ri bilan yer yuziga tarqagan deb turib, nima qiladi? Ummatni o'zini dinidan uyaltiradigan qilib qo'ygan. Hatto ba'zi bir musulmonman degan kishilar, ha bizi dinimiz vahshiylik dini ekan, bizi dinimiz shunaqa qilichchi zuri bilan, qurolli zuri bilan tarqaygan ekan deb, tarqagan ekan deb turib nima qiladi? Islomga iymon keltirgandan uyaladigan bo'lib qoladi. Muhammad alayhisalomni misvoq tutganlarini, Muhammad alayhisalomni namoz o'qiganlarini, Muhammad alayhisalomni roza tutganlarini, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni boshqa hamma amallarni qabul qiladi, lekin kofirni qatl qilganliklarini, jihad maydonlarida yarador bo'lganliklarini va eng azizlarini shahid berganliklardan nima qiladi bu ummat afsuslar o'zini yuziga ko'radi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu ummatni ogohlantirgandiki, ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Muhammad alayhisolamni bitta buyruqlarga xilof ish qilgan kishilar, bitta buyruqlariga, ya'ni Muhammad alayhisolamni bitta buyruqlarga muxolifat qilayotgan kishilar ehtiyot bo'lsinlar. Boshlariga fitna yetib qolishdan ehtiyot bo'lsinlar. yoki qiyomat kunida alamlantiruvchi azob kelib qolishidan ehtiyot bo'lsinlar deganda Alloh taolo. Mana fitna yetib keldi. Ummatni nomusi nima? Yahud va nasoroni oyog'ini ostida. Ummatni nomusi ayollari Hindus butparastlarning oyog'ini ostida. Nimaga? Robbisini mana buyrug'iga itoat qilmaydi. Katta-katta islom ummatining peshvolari bor. Bir bor savol berilsa-ki, "Ey falonchi xon, Ey mufti azam, ey shayxul hadis, yo katta bir olim. Siz biror marta qo'lingizga qurol olib dushmanga qarshi o'q otdingizmi? Biror bir jihad maydonida badalingiz yaralandimi? Biror bir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam singari jihad maydonlarida och qoldingizmi deb so'rang, afsuski javob yo'q. Ha! Agar men bu madrasani tashab bu da'vatu tabliğni tashlab ketib qolsam, shuncha shogirdlarimning qismati nima bo'ladi dedi. Nauzu billah min zalik. Ya'ni bu kishi agar madrasani tashab jihad maydoniga chiqadigan bo'lsa, din tamom bo'ladi shu bilan. U kishini nauzu billahi qoni Muhammad alayhisalom qonidan ulug'roq. Nauzubillah u kishini dinda tutgan o'rni Muhammad alayhisolatu vasallamdan nauzu billah muhimroq bo'lib qoldi da u. Hayotida bir bor jihodga chiqqan emas. Hayotni bir bor qo'liga kalashnikov yo boshqa bir jang asbobini olgan emas. Ha! Ha biz ishimiz muhimroq. Shuning uchun ham birodarlar e'tibor beraylik. Avvalambor o'zimizdan va ummatga tavsiya qilaylik, ey ummat, agar Parvardigorning buyrug'iga to'la to'kis amal qilinmasa, zillat va xorlik bundan ham battar bo'ladi. Aytib o'tdik, ikki holatda Alloh taolo ummatga ijozat berdi, xolos. Qurollarni qo'yib qo'yishlikka. Bo'lmasam qurol o'zinglar bilan birga bo'lsin, deydi Alloh taolo. Namozda bo'ladimi? Ro'zada bo'ladimi? Hajda bo'ladimi? Umrada bo'ladimi? Ilm o'qishlikda bo'ladimi? Qur'on o'qishlikda bo'ladimi? Uxlab yotishlikda bo'ladimi? Sizlar bilan birga bo'lsin, deydi Alloh taolo. Bu buyruq bu ixtiyoriy emas bu. birdaniga, ya'ni maylatan vahida, birdaniga sizlarga hujum qilib turib nima qiladi? Hammangizni ushlab olishlikka harakat qiladi. Yaxshi jihod maydonlarida tarbiya ko'rgan, yaxshi jang uslublarini bilgan birodarlarimiz mana o'zimiz guvohi bo'ldik. Turli diyorlarda xuddi tovuqni ushlagandek ushlab ketyapti. Jihod ibodatini, jang ibodatini ustozlari ular bir soniyada g'aflat qilganligidan Qur'on o'zi bilan birga bo'lmaganligidan nima qilyapti kofirlar? Birdaniga uyiga hujum qilib turib nima qilyapti? Tovuqni tutganda olib ketyapti. Bu Qur'onning mo'jizasini qarang. Maylatan vahida, ya'ni bir necha soniyada, bir necha daqiqada sizlarni qurolsizlantirib, sizlarni qatl qilishlikni ular xohlaydi deydi Alloh taolo. Ko'ryapmiz birdaniga 50 kub tarlar bilan kelib ketyapti. Hamma uxlayotgan bitta payrasi ham yo'q. Albatta ushlab ketadi, chunki u Robbisiga osib bo'lganlar ular. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq shiddatlik janglardan qaytgan vaqtlarda ham payra qo'yib qo'yardilar. Jangda juda qattiq jangdan qaytishgan vaqtda Hazrati Bilalga aytdilar-ki, "Ya Bilal, siz qayra turing" dedilar. Shunaqangi charchoq ularning ustilaridan g'alaba qilgandiki, shu uxlab qolmay turib Hazrati Bilal nayzalarini shu peshonalariga qo'yib tikka turib uxlab qolgan ekanlar. Peshonaga nayza kirib, qonab ketgan ekan, bilmagan ekanlar charchoq shunaqa kuchli bo'lganligidan. Bir mahal ko'zlarini ochsa quyosh chiqib ketibdi ertalab. Ya Bilal, Payda qilmaganmidingiz deganda aytdilarki, "Ya Rasululloh, sizni uxlatib qo'ygan zot meni ham uxlatib qo'yibdi" dedilar. Hamma uxlab qolgan ekan. Shuning uchun ham birodarlar biz e'tibor beraylik. Ummatni bugungi xorligini sababi mana shu oyatlarga amal qilmasligi, boshqa narsa emas. Bu ummat qachonki Robbisiga to'la to'kis bandalik qiladi, Alloh taolaning yuqoridagi oyatlarga muvofiq amal qiladi, Alloh taolo bu ummatni izzatini qaytarib beradi. yotayotgan vaqtida ham har o'rinda Qur'on o'zi bilan birga bo'ladi bu ummatni. Robbisiga shunda u itoat qilgan bo'ladi. Bo'lmasa osiy bo'lib yuraveradi. Kofirlar ushlab ushlab tovuqlarni ushlab ketgandek, qo'ylarni ushlab so'ygandek bu ummatni so'yaveradi. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, o'zini oyatlarini o'qib, tilovat qilib, uni ma'nolariga tushunib, va unga amal qilishlikni butun ummatga nasib etsin va bizlarga xosatan nasib etsin. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.